Ipar Euskal Herriko zenbakiak eskatu ditugu, baina departamendu mailakoak besterik ez dituzte. Departamendu mailan beraz, bosteunta ogoita lau istripu izan dira urten goudan, iaz baino laro goita bi gutxiago. Hospitalera eraman behar izan dituzten pertsonen kopurua ere, eren batez apaldu da. Aldiz, istripu gutxiago, baina eriotz gehiago kondatu dituzte aurten. Ogoita amalau eriotz izan dira, zenbakiak asik bikoiztu da. Erran bezala, ez dute Ipar Euskal Herriko zenbakirik, baina Beaucoup d'accidents au Pays Basque sur la côte, d'accidents mortels, principalement sur le BAB, mais nous en avons eu aussi euh, à l'intérieur euh, du Pays Basque, moins nombreux, puisqu'ils se concentrent principalement, comme je vous le disais, sur le BAB. Istripuriek droga eta alkohol kontsumoari lotzen dizkio bereziki prefetaren kabineteko zuzendariak. La quasi-totalité des tués que nous avons euh, sur nos routes sont liés à des fautes de comportement, c'est-à-dire des personnes qui euh, ont un certain nombre d'addictions, comme l'alcool, comme la drogue, qui peut constituer à des accidents mortels très Eta noski, istripuko purua murrizteko, abiadura kontrolatzeko radar gehiago, bideetako poliziaren kontrolak emendatzea eta prebentzio lana egitea azpi azpimarratzen ditu prefeturako ordezkariak.